محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود اما خداوند از آنچه که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در قلب آنها ترس و وحشت افکند به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردند پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم و اگر نه این بود که خداوند جلای وطن را بر آنها مقرر داشته بود آنها را در همین دنیا مجازات میکرد و برای آنها در آخرت نیز عذاب آتش است ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند پس عذاب الهی بیگمان در حق او شدید است ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین هر درخت با ارزش نخل را قطع و یا آن را به حال خود واگذار کردید همه به فرمان خدا بود و هدف این بود که فاسقان را خار و رسوا کند ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير آنچه را خدا به رسولش از آنها باز کردند چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسب تاختید و نه شتری ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیز قادر است ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب آنچه را خداوند از عهد این آبادی ها به رسولش باز کردند از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال عظیم دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که بیگمان خداوند شدید العقاب است للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون این اموال برای مهاجران است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند آنها فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها گویانند. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون و برای کسانی که در دارالهجره و در خانه ایمان قبل از مهاجران مکن گزیدند آنها کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس کنند و آنها را بر خود مقدم میدارند هرچند شدیدن فقیر باشند کسانی که خداوند آنها را از باخت و حرس نفس خیش باز داشته رستگارند والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم و کسانی که بعد از آنها آمدند و میگویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای من حسد و کینه نسبت به مؤمنان قرار مده پروردگارا تو بیگمان مهربان و رحیمی ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب میگفتند هرگاه شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما خواهیم بود و سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم کرد و خداوند شهادت میدهد که آنها دروغگویانند لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمیروند و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می کنند سپس کسی آنها را یاری نمی کند لأنتم أشد رهبة فی صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست این به خاطر آن است که آنها گروه نادانند لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون آنها هرگز با شما به صورت دست جمعی نمی جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها پیکارشان در میان خودشان شدید است و ظاهرشان نگری آنها را متحد بینی در حالی که دلهای آنها پراکنده است این به خاطر آن است که قوم بیعقلند كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم کار این گروه از یهود هم مانند کسانی است که کمی قبل از آنها بودند تعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناک است كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم من مسلما از خداوندی که پروردگار عالمیان است دین دارم فکان عاقبتهما انهما في النار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين سرانجام کار آنها این شد که هر دو در آتش دوزخند جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و هر انسانی باید بنگرد تا چه چیز را برای فردایش از پیش فرستاده و از خدا بترسید که بیگمان خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون و همچون کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد نباشید و آنها فاسق و گنهکارند لا يستوي أصحاب النار هم الفائزون هرگز اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت یکسان نیستم اصحاب بهشت رستگار و گیروزم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خشوع می کند و از خوف خدا می شگافد و اینها مثال هایی که برای مردم می زنیم تا در آن بیندیشند هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم او خدایی است که معبود جز او نیست از پنهان به آشکار آگاه و او رحمان و رحیم است هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون او خدایی است که معبود جز او نیست حاکم و مالک اصلی اوست از هر عیب منزه است و کسی ستم نمی کند و مؤمنان امنیت می بخشد و مراقب همه چیز است او قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند او شایسته بزرگی است خداوند منزه است از آنچه شریف برای او قرار می دهند هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم او خداوند خالق و آفریننده بی سابقه و صورتگری بی نصیب برای او نامهای نیک است و آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او میگویند و او عزیز و حکیم است